Qala qardaş, son vaxtlar bir neçə yerdə imzasız vərəqlər yayılır. Hı. Hmm. Bu vərəqləri yayan e, bəllidir, kimdir və e, siz güya ki, yığışıb tələbələrlə öz aranızda e, yığıncaq keçirmişsiniz hmm. və bu yığıncaqda sizə əmir seçiblər. Bu məlumat düzgündürmü, yoxsa? Hı. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Və salatu və salamu alə əşrafil ənbiyyə və mürsəlin, seyyidin Muhammedin və alə əlihi və əshabihi əcməin əmə bəd. E, ümumiyyətlə, qəribədir bu vərəqlər. Və bu vərəqlər təzə deyil. Hər 2-3 ildən bir belə vərəqlər e, yazılır və paylanır. Dolub isin insan parlayan adam ola bilsin, gündəmdə qalmaq istəyir, yaddan çıxmasın deyə və ya nə niyyətlə bunu parlayırız, adam heç bilmir. E, düzdür, biz həmişə yığışırıq. Biz bir məktəbi qutaran qardaşlar həmişə yığışırıq. E, təbii ki, hansısa bir şəxsi görə yığışmırıq. Sadəcə yığışırıq, otururuq, çay içirik, deyirik, gülürük. Belə də ümumən necə bir məktəbə oxuyan cavanlar, Amma qaldı ki, o məclisdə kimsə xəlifə seçiblər, əmir el-müminin, hüccətül İslam və müslimin və ya başqa, o gülməlidir. Ümumiyyətlə, bunu kim deyib? Kim? Qoy o kim ki, bunu yayıb, bilsinlər ki, o adam yalancıdır. Hə, əlhamdülillah, əmir var, hakim var. Şəriət də icazə verib iki əmir seçilməsi bir dənə dövlət başçısı, bir də səfərdə olanda. Səfərdə olan sadəcə beyət, e, beyət və s. lazım deyil. Əmir ola ola necə əmir seçmək olar? Ona görə bu gülməlidir və zəndi və yalandır və böhtandır. Ə, e, ə, e, bəli. Ə Arkadaşlar sonra o yığıncaqda e, deməli Elxan deyilən birini siz xəbər qazlandırmısınız. Hmm. Bu doğrudur mu? Ha, bu da qəribədir. Hə, bu da qəribədir. Birinci, heç kəs onun xəbarici deməyib. Bu sadəcə qabaqcadan belə məlumatlar yayıb, yalan məlumatlar ki, göy ki, özü məzlum göstərmək üçün. Heç kəs xəbarici deməyib. Ümumiyyətlə, ə, e, insan əgər hansısa bir əqidəyə mənsubdursa, onu izhar eləməlidir, bildirməlidir. Necə İmam Avzai buyurur, rahiməhullah, deyir, adam əqidəsini gizlətsə də, kiminlə durub oturur, onsuz da izhar eləyir. Məsələn, var bu saat belələri ki, deyir, yox, mən sələfiyyən və ya əhlüsünə vəl-cəməyə mənsubam, ancaq yeb oturur təkfirçilərlə. Belə sələfi olmaz heç vaxt. Heç kəsə xalar edin, xüsusən də o şəxsə, xavaric zad deyilməyib, e, ümumiyyətlə heç vaxt xavaric deməmişik. Nədən götürüb, kim deyib bunu və bunu kimlər yayıb o böhtan və s. qardaşların arasında çaxışdırma ə, aparmaq istəyirlər, çaşbar salmağa aparmaq istəyirlər, ə, onlardan dəqiqləşdirmək lazımdır. Heç kəsə xavaric deyilməyib, sadəcə ə, yığıncaqda beç qərar, belə qərara gəldik ki, ə, o adamla əlaqəni kəsək və kim o adamı dəstəkləyir. Ə, Çünki adam minhəcə qədəsi məlum deyil. Və ona görə bu olub. Hə, bu olub. Ancaq o ki, qaldı ki, Əmir-ül Müminin seçmişik, Hüccətül İslam və Müslümin və ya məsələn, e, kənizi xavaric demişik, yox, olmayıb. Məsələn, e, şeyx, siz e, bu evxan barədə mövqe bildirmişsiniz. Bu mövqe bildirmənin səbəbi nədir? E, səbəb odur ki, adam əqidəsi məlum deyil, yəni şəxs e, mövqeyi məlum deyil minhəci. Məsələn, gah deyir ki, bir meçiddə deyir ki, cahilli üzür deyil. Hətta misal çəkib bayrağı. Hamı bilir ki, bayrağı ayaq altına atmaq olmazsa, deməli, hamı bilir ki, Allahdan qeyrisini istəmək olmaz. Yəni, bunun sözləri görsən ki, daha üzür yoxdur, cəmaat hamısı, yəni, burada müsəlman çox azdır. Və bir yanda deyir ki, yox, üzürlüdür. Bir yanda deyir ki, yox, əhali üzürlüdür. Yəni, sonra gelib dəqiqləşdirirsən ki, belə demişsən, yox, mən deyir, belə demişəm. Bunu məqsəd tutmuşam. Ola bilə ant da içsin. Məsələn, deməmişəm dediyi bir şeyə. Təkvirçi gəlib soruşsuzə, deyəcək, yox, mən sizi qəst eləmişəm. Siz müsəlman, sizsiz. Oğrusu qəst eləsə, yox, deyəcək, mən səni qəst eləmişəm. Yəni, adamın mövqeyi aydın deyil. Bu, əqidə minhəc elə məsələlərdir ki, bunlar ciddi məsələlərdir. Bunların da gərək aydın olasan. Aydın olmadığına görə, adam mövqeyi aydın olmadığına görə biz sadəcə demişik ki, məsləhət eləyirik qardaşlara ki, tərk eləyin onu və salam. Və bu mövqeyimizdədir, mövqeyimizdir, bəli. İndi kimi artıra bilər tələbələrdən hətta dəstənə qulaq asmamaq gözəl. Çünki adam barədə mövqey olmalıdır və salam. Dəvətçi aydın olmalıdır. Biz bilirik ki, cahilliyin üzr olmamaq məsələsi bu xavariclərin atdığı məsələdir. Məqsəd cəmaatı təkfir eləmək üçündür özləri qeyri-şəssiz təkfirlə bu xavariclə yoludur. Və o da həmən adamlara, həmən meyilli adamlarla durub oturur. Ona görə mövqey adım deyil. Ona görə bəyan eləmişik, bunu eləmişik, bəli. Qardaş, qardaş, deməli bu e, Elxan tələbələrin bir çox bədii tələbələrinin telefonlarına mesaj yollayıb. Hı. Hmm. Və həmin mesajda e, qeyd edib ki, Ərəfatda onlara bəddua edəcəm. Hı. Hmm. Yəni, belə mövqe, belə bu cürə demək, yəni, düzgün mövqe demək, onun Təbii ki, düzgün deyil bu. Və o mesajlar hərdən yollayır o şəxs. Qəribə şeylər yazır qardaşlara. Düzü, mənə gəlməyəm, ancaq qardaşların çoxusuna gəlib ki, gör ki, Ərfatda bəddua eləyəcək ayrı-ayrı. E, ümumiyyətlə, onda eşitmişik ki, spesifik var, belə bir vərəq var, e, bəddua olunanlar Ərəfə günü. Ümumiyyətlə, müsəlman gerək Ərəfada, ümumiyyətlə, Ərəfada özdə məğribəcəndir vaxt. Yəni, bəddua eləməyə qalsa, vaxtını gör nəyə sərf edirsən. Və müsəlman bəddua eləməkdən ümumiyyətlə çəkinməlidir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Uhud döyüşündə vuruldu, yaralandı, dişi sındı. E, Allah Subhanahu e, başladı bəzi müşriklərə dua eləməyə, bəddua. Allah subhanətlə ayə nazil etdi ki, leysə ləkə minəl əmri şey. Əl-İmran surəsi 129-cu ayə. 129 ya 128. Hə, yəni Allah subhanətlə göndərdi ki, bu sənlik deyil. Əgər müşriklərə, xalis müşriklərə olmazsa, <laughs> təsəvvürlə hansısa bir müsəlmana bəddua eləməyə, özü də demişdilər ki, mən tohidi bilmirəm, indi öyrəndim, bax, bunu öyrənmişəm, ona görə deyirəm. Hə, bu tohiddən deyil. Tohidi bilən adam e, belə eləməz. Öz bu nədir? Bəddua. Nə oldu? Lənət, bəddua. O, bizim Peyğəmbərimizin yolu deyil bu. Bu, bizim Peyğəmbərin yolu deyil. Amma dırnaq arası Peyğəmbərlər var, o e, kafirlər. Əslində, onlar kafirdirlər. Onlardan da biri o Samin qardaşla görüşmüşdü. O da orada e, bəddualar eləyirdi. Elə onun üslubudur, yəni lənət zat. Hətta axırda demişdi ki, e, 4 ay 10 gün və bilməm 4 ay 10 gün işləyib. Əslində 4 ay 10 gün bu qadına aiddir. Əri ölən qadına aiddir ki, 4 ay 10 gün bu gözləməlidir. Nəysə o da demişdi ki, o dırnaq arası kafir, bəs e, daha doğrusu yox, kafir dırnaq arası deyil özdə. E, deməli, e, 4 ay 10 gün Allah Taala bəla verəcək hamısımıza. Özünə bəla Allah Subhanahu taala verdi, elhamdülillah. Və ümumiyyətlə müsəlman gərək bu lənətdir, bu bədduadır və s. onları şeylərdən çəkinən ümumiyyətlə bu kişiyə də yaraşmır. Kişi daha ciddi olmalıdır. Mövqeyə aydın olmalıdır. Xüsusən də e, dəvətçi. Bəli. Şeyx, deməli həmin o yayılan vərəqlər ki var, Orada imzasız vərəqlərdə, orada qardaşları məndə tələbələrinin, telefon nömrələrinin, bir də özlərinin adları yazılıb. Ümumiyyətlə, halallıq almadan belə eləmək olarmı? <laughs> Hə, ümumiyyətlə, birinci e, kim yazır? E, Gərək adın yazır. Məsələn, bax, Ömər qardaş yazıb, e, Fərman qardaş yazıb, e, sonra Ramil qardaş yazıb, adlarını da yazıb, bax, belə, bax, mənə filan kəsdir. Əgər sən yazırsansa, birinci adını yaz ikinə. İkinci də bu, indi yaxşı adları yazırsan, özdə elə qardaşdan addan yazıblar, heç orada məclisdə olmayıb bizlə. Ə, telefon nömrələndə düzü, bir yandan bunun xeyri oldu ki, mən bəzi qardaşların telefon nömrəsini bilmirdim. Yəni, öyrəndim, hə, hələ qardaşa başlayla bir-birlərini zəng edir. Yəni, bu münasibəti daha da qüvvətləndirdi. İkinci də, yaxşı deyil bu üslub, yəni, Birinci, bəlkə kimsə istəməz telefonu görsənsin. Belə, əlhamdə problem yoxdur, bizim telefonlarımı hamı bilir. Lakin yenə ə, e, bu telefon nöş yazılır. Yəni, nə demək istəyir bu şəxs? Ümumiyyətlə, mən qardaşlara demək istəyirəm ki, bu söhbət bitib. Mövqe aydın da onunla. Ə, e, bizim dəvət kiməsə bağlı deyil. Bizim dəvət əlhamdə aydındır. Necə ki, dəvətçilə aydındır və biz tələb edirik, hər dəvətçilə aydın olsun. Çünki o qoşulan adamlar, o qoşulan adamlar, o qaldırdığı məsələlər hamısı təkfirçilərin əsas məsələlərdir və təkfirçilərdir çoxsu. Və deyirlər, gör ki, tövbə eləyib, deyirlər, dönüb və s. Belə məqamda adam gərək minhəcin bildirə, açıq aydın. İndi bildirməməlidir. Bir də e, işin vəziyyəti e, çətinləşəndən sonra. Hələ salamat vaxtda da adam öz mövqeyini həmişə bildirməlidir. Deyir, mən onlardan deyiləm, onlarla gəlib durub oturur. Ona görə, qardaşlar, e, dəvətə ciddi olmaq lazımdır. Dəvət hansısa şəxsə aid deyil. Allah və Rasulunun dəvətidir, əlhamdülillah. Biz bu dəvəti yayırıq, gedirik və e, sadəcə əsas Allah subhanətə nə işləyirik ki, Allah tala bizi bu əməllərimizi xalis etsin ona və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sünnətinə yolunla gedənlərdən etsin Ümumiyyətlə, Ərəfada dua elə, eləmək lazımdır e, müsəlmanlara. Müsəlmanlara Allah tala qələbə versin. Ölkəmizi salamat eləsin. Qarabağı azad eləsin Allah subhantara tezliklə. Buna sərf elə vaxtıdır ki, islah etsin Allah subhantara səni. Amma qaldı ki, durub bizim hələ hərimiz üçün ayrıca bəddua eləsən, sənin bir-iki saatın gedəcək. Ona görə bu sənin heç bir faydası olmayacaq. Elə deyil. E, ümumiyyətlə, o vərəq düzdür, yazan imzası yoxdur. Ona görə biz dəqiq də deyə bilmirik. Yəni, yaxşı zəndə olay ki, kimdirsə. O, ona o nömrələri yazmaqdansa, hansı psixoloq, həkimin nömrəsi, e, tapsa daha yaxşıdır. Görsənir ki, adam bütün hamısının nömrələrini bilir. Həmçində psixoloqun nömrəsini də öyrənsin, e, psixoloqa müraciət eləsin. Və bəlkə e, bu cəhətdən islah oldu. Yəni, Allah subhanətlə şəfa verdi. Həmçində bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm ki, bəzilə elə bilər ki, bu nəsə şəxsi söhbətdir və ya e, paxıllıqdır, necə deyirlər, eşitirəm belə. Heç kəs paxıllıq eləmir heç kəsə şəxsi də deyil. Burada dini söhbət gedir. Burada əqidə söhbətidir, minhəc. Yəni, burada sadəcə tələb olunur ki, nəinki onların hamısından ki, aydın olsunlar öz əqidələrində. Ya ə, e, o sifətdə olsunlar, ya da bu sifətdə. Və salam. Ə, e, amma qaldı ki, bu, bu, bu arada belə soyulub, belə Mədinədən idi, məktəbdən, ə, e, məktəb illərindən idi. Sadəcə biz bunu qabartmırdıq, bildirmirdik dəvətə görə. Sadəcə gördük ki, dəvətə görə artıq danışma lazımdır. Dəvətə görə. Böyle o vaxtı deyirdi ki, mən ayrıyam. O vaxt deyirdi ki, mən e, qutaracam, gedəcəm, ayrı cəmat quracam, qamətə qarşı. Mən onun heç nə eləməmişəm. Ola o vaxt mən ona heç nə eləməmişəm. Və ya deyirdi ki, məsələn, e, birinki mənə öldürsələr, qamət öldürtdürüb. Qardaş, mən səni öldürmək istəmirəm, əl çəkin ona. Mən heç kəs öldürmək istəmirəm. Mən, mən ya ki, heç bir mədəniyyət tələbəsində heç kəs öldürmək istəmir. Əksinə biz öldürməyin əleyhinəyik. İslam qadağan eləyir. Qarış, biz səni öldürmək istəmirik. Və salam. Elə bunu demək istəyirdim. Və mənə elə gəlir ki, məsələ aydın oldu. Və qardaşları da məsələ etləyəm, çox bu məsələyə girişməsinlər. Ə, e, zikirlə məşğul olsunlar. Bunu zikir eləməkdən sizə Allah'a zikir eləsinlər. İbadətə sərf eləsinlər vaxtların. Elə bu qədər Allah subhanətə bizi sabit eləsin sələfin fəhmində və yolunda. Assalamu aleykum və rəhmətullahi və rəkatuhu.